Exercise B. Say yap fe, on the basis of the pictures and the verb given, say what people are doing. Model, you hear. Yo montre. You should say. Yap montre kaye yo. Let's continue. Number one. Mwen pran. M ap pran règ la. Tou. Li fèmen. L ap fèmen pòt yo. Three. Nou depoze. N ap depoze liv la. For. Ou manyen. W ap manyen kaye yo. Nou ouvri. N ap ouvri pòt la. 8. Ou pran. W ap pran kreyon yo.